نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا أبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka insha Allah na annur da ke nan wasatu abuja don karanta littafinmu mai albarka insha Allah na hisnul muslim min azkaril kitabi wa sunna wallafawan fadilatu sheikh sa'idu bin ali bin wahab al-qahtani rahmatullahi alai. bisa ga horewa da yadda da amincewa na Allahu subhanahu wa ta'ala za mu ci gaba da karatu. Muna masu farawa kamar kullum da mika kobara zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon karantawa daidai da fassarawa daidai da aikata daidai. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya rayar da mu akan daidai ya ɗauki rayuwar mu akan imani. muna ƙara kaskantar da kai da mika ƙoƙon bara zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala da sunayensa na alhayu alkayyum Allah ya yi rahama da gafara da jinƙai da yafiya zuwa ga iyayenmu da malamanmu da zuriyarmu da 'yan'uwanmu. addu'o'inmu da muke yi dare da rana muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya amsa mana alkhairin duniya da lahira Allah ya haɗa mu da shi sharri ko jarrabawa na duniya da lahira Allah ta'ala ya kare mu daga gare su muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya sa karatun da muke yi ya zama hujja ne gare mu ba hujja akan mu ba yau da ikon Allah muna sha biyu ga wata na Rajab kusan daren sha uku ma kenan hijira shekara ta 1446 insha Allah muna da ƙasa da kwanaki 49 zuwa ga watan Ramadan muna roƙon Allah subhanahu wata'ala da ya rayar da mu kan imani ya isar da mu ga wata ramadana a cikin imani dukkan gara basa da ke wata ramadana Allah ta'ala ya mana baiwa daga muwa da ita dukkan jarrabawa mara daɗi a wata ramadana Allah ta'ala ya kare mu daga gare ta ga baki ɗaya a littafinmu na hisnul muslim ina fatan hada darasin yau ya zama mafiya yawa mu yi darasi uku nan gaba mu kammala ko mafi kankanta darasi biyu wannan shine fata na darasi biyu ko darasi uku za mu kammala littafi din insha Allah sai a fara tunanin wani darasi kuma ya dace a sa dan gaba ah, most importantly na kan faɗa a masallacin nan bayan darasin nan akwai wasu tarussa ba ni son sanya darasin da wani yake yi sai dai in ya zama dole saboda akwai yan uwa da ke karantarwa mafhum tayyib na fi sha'awan a sa darasin da wani bai da shi so shi haza ga wasu darussa ina da sha'awan yi amma in na ga wani ya fara karantar da su to na kan bar masa sai dai in ko an kammala aka ga akwai bukatan maimaici to wannan ababin maimaici ana iya yin sa insha Allah ta'ala amma na fi son darasin da wani a masallacin baya yi don manufar ɗaya ne idan wani ya yi wani bangare ya wakilce ni in yi wani bangare na wakilce shi mafhum tayyib haka sai a fara tunani a akai baya ga haka gabanin fara karatu mai iya yiwa lahadi mai zuwa a ba da hutu mai iya yiwa don ina da tafiya ina da gayyata kamar guda biyu daga kasashen larabawa na conferences da aka gayyace ni don na gabatar da wani abu a wuraren insha Allah mai iya yiwa ne lahadi mai zuwa ya zama na je ni mai iya yiwa in ban je ba za ga sanarwa ranar cewa insha Allah ta'ala in ina nan akwai karatu in ko ba haka ba to insha Allah zan je gaba na gaba na kula da mafiya yawa aka dan na dan yi tafiya ko ɗaya ne to wasu sukan dan yi hutun sati uku maimakon ayi na sati ɗaya, to wannan ɗalibin ilimi baya haka mu time da muka dace muke karatu ko wai ake tunanin za a yi kado ko ba za a yi ba za mu je wajen karatu sai dai in mun je a ce ba a yi ba amma dai in dai akwai kokwanto to da ikon Allah za mu je zan tashi da safe ko da asuba zan je gidan malam karatu na zaure ko cewa aka yi zai je gona in dai karatun takardu ne nakan je sai dai in samu an tafi to amma dalibi idan malalaci ne shi kuma daga an ce akwai kogono sai ce to ba da amma za mu bi ta online <laughs> ɗaliban zamani go Allah shi samu wanye lafiya Allah ya ba mu ilimi mai amfani a ran ma ustaz na za mu tashi darasi na 42 ko a hisnul muslim babi na nawa babi na 130 ina ga mun yi hadisi daya ciki ko babi na 130 fadlut tasbih wat tahmid wat takbir babi da ke bayani akan falalan yin tasbihi da kuma tahmidi da tahlili da takbiri wannan babi yana da matukar muhimmanci saboda ya tara ambaton Allah ne kala-kala da dama wanda kuma mun ga a ƙur'ani Allah ta yakan yawaita yabon waɗanda suke yawan ambatonsa karatun ƙur'ani ambaton Allah ne azkar da ake na safiya ko na yammaci ko na dare ambaton Allah ne ka zauna kai ta subhanallah walhamdulillah Allahu akbar walillahi alhamd kai ta ambato wannan ambaton Allah ne to waɗanda suke wannan siffa za mu ga ƙur'ani yakan ce ambaci Allah da yawa ko kuma yayi yabo ga waɗanda suke yawan ambaton Allah subhanahu wata'ala don haka karanta qur'ani ya shiga ciki dukkan waɗannan sun shiga ciki in kace eh, na farko shine at-tasbih subhanallah na biyu at-tahmid shine walhamdulillah na uku at-tahlil shine la ilaha illallah na hudu shine kuma me at-takbir shine Allahu akbar so waɗannan suna daga cikin muhimman azkar ko kuma la haula wala quwwata illa billah ko subhanallah wa bihamdihi subhanallahi alazim wannan babin ya hade ambaton Allah da yawa ne wanda ba wai sai ka su da safiya da yammaci kadai ba a'a har a sauran lokuta zaka iya yin su mafhum tayyib ba sai iya kawai azkarus saba wal masa ba dukkan lokuta da kake da shi ko a yanzu kana zaune kana iya subhanallah allahu akbar matukar ba zai dauki hankalinka daga fahimtar karatu ba shari'a bata hana ba kana zaune a gidanka bakinka ya saba da ambaton Allah da ka zauna kai ta tadi da bai da amfani gara ka zauna kai ta ambaton Allah shi yasa wani dattijo ya zo ya samu manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin hadithin Abdullahi ibn Busur radiyallahu anhu yace ya rasulullah ya manzon Allah inna shara'i al-islami kad kathurat alayya ya manzon Allah shari'o'in musulunci sun min yawa kowane aiki addini ina so ne amma umarni din sun yawa sai ya ce fa akhbirni bi shay'in atasabbathu bihi ka karantar da ni wani ambaton Allah da idan na rike ko da a wani wuri na samu kasawa wannan ambaton Allah da na rike zai cike mun gurbin da na kasa da shine ata shabbathu bihi sai ya ce masa la yazalu lisanuka rataban bi zikrillah wannan hadisi ya cikin sunan na imam a tirmizi rahmatullahi alai hadisi na 3,375 ya ce mazu Allah ka koya min wani abu da in na rike insha Allah zan tsira koda na kasa a wani wuri sai ce ka tabbatar da cewa harshen ka ba zai bushe ba daga ambaton Allah bi ma'ana kada ka kuskura harshenka ya bushe daga zikiri daga ambaton Allah shine la yazalu lisanuka ratban bi zikrillah kada harshenka ya gushe kada harshenka ya bushe daga ambaton Allah wani yanzu haka ya fi awa biyu bai ambaci Allah ba so abinda ake son mu da shi shine duk inda ka samu chance duk kankantansa da kai zaman banza bakin kai saba da subhanallah walhamdulillah allahu akbar subhanallah walhamdulillah allahu akbar subhanallah wa bihamdi subhanallahi alazim la hawla wala quwwata illa billah alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah allahu akbar allahu akbar allahu akbar la ilaha illallah la ilaha illallah allah wadannan ambaton Allah suna da muhimmanci shi yasa imamu ahmad bin hanbal rahmatullahi alaihi daga baya-baya shek bin bas rahmatullahi alai idan kana jin darussansa duk da ya rasu shekara kusan 25 da suka wuce ko gaba da haka idan ya zauna yana darasi ko tambaya ake karanta masa a microphone kana jin yana astagfirullah astagfirullah subhanallah alhamdulillah kuwa yana kammala amsa tambayar sai ka ji ya koma astagfirullah subhanallah alhamdulillah wato ko tambaya za a masa ya amsa a darasi yana jin tambayar bakinsa yana ambaton Allah baya zama haka a banza a rasuwarsa Sheikh Ibrahim Duwaish yana magana yana cewa ya zauna tare da Sheikh bin Bas rahimahullah yace wallahi ko abinci yake ci tsakanin loma da loma sai yayi wa Allah tasbihi idan ya sa abinci a bakin sa, gabanin ya ƙara sawa sai ka je na astagfirullah subhanallah walhamdulillah wai me wai kada harshen sa ya bushe daga ambaton Allah baya bukatar harshen sa ya bushe so shi sa mu daina ɓata lokaci na banza ko chatin da bai da amfani ko musun da bai da amfani a yi musu a kan ƙwallon ƙafa a yi musu a kan 'yan dirama a yi musu a kan kaza a yi musu a kan manchester city manchester united barcelona real madrid a an tafi juventus an yi kaza duk wannan ba wani abu zai amfani ka da shi ba da ka tsaya musun kawai kai ta ambatan allah bana. in ma akwai abin da kaka yi mai amfani ne na kaɗan yi jayiya da abokananka ba shi mintuna kaɗan ku yi raha ka wuce kawai ka ba da ɗan mintuna kaɗan amma kar ya zama duka ƙarfin ya ƙare daga an ganka an ga barcelona ko daga an ganka an ga arsenal ko liverpool ha ba haka da ya zama haka bana in ma samartan ne ta ɗebe ka ai duka mun yi kwallon kafa ko an gaya muku ba mu yi ba ne duka mun yi akwai abin da ba ka raba saurayi da shi matashi da shi to amma kar mu yadda ya ɗauke dukkan hankalinmu daga gare shi ya zama ko da samarta ne ita ce gaba mafi muhimmanci na mu karanta addini mu san addini ita ce gaba mafi muhimmanci na mu yi karatun zamani mu goge ita ce gaba mafi muhimmanci na mu koyi sana'ar hannu ita ce gaba mafi muhimmanci na mu koyi kasuwanci so duk abin da za mu yi mu haɗa al'amura da dama na alheri a gaɓa samarta kamar yadda bahaushe ke cewa wai sana'a goma maganin baccin rana mafhum طيب ذا متاشي أكن حديثي ندري بيود حمسن دبير أسيه مسلم إن شاء الله أحسن المسلم إن شاء الله تعالى بسم الله أستاذ وقال صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير عشر مرات كان فمن أعتق أربعة أنفس من ولد إسماعيل وقال صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وهو على كل شيء قدير عشر مرات كمن أعتق أربعة أنفس من ولد إسماعيل wannan iya daga cikin mafi muhimmancin zikiri wato ambaton Allah manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace man qala wanda yace la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir wannan zikirin kafa goma ko da safiya ko da yammaci su suka fi muhimmanci amma ko da rana ko a dare kai ta ambaton Allah da wannan zikirin yayi yace ashara marrat kafa goma kana ya kasance kaman a'ataka kamar wanda ya yanta arba'ata anfusin rayuka guda hudu min waladi Ismail daga cikin ya'yan Annabi Ismail la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Allah wani gara basa dan adam ke nema a duniya da ya wuce wannan wannan hadisi yana Bukhari hadisi na 2545 sannan mun karanta shi a baya ba shi ne gamuwanmu da shi na farko ba mun karanta shi a baya hadisi na nawa shi ne addu'a ta casa'in da biyu idan zan tuna duba mana ustaz ina ga shi ne namba na casa'in da biyu inda ba na manta ba ko sai ku duba kowa ma ya duba haka ne na casa'in da biyu na'am na dace ko to shi kenan to alhamdulillah ba wayo na ko iyawa na ba muwafaka ce ta Allah shi yasa nace muku ku shirya ran da aka kammala sai mu yi kacici kacici sai in ba ku dama in kun shirya ustaz isa ko wanda ya reporting ya amince kai nake jira in kun amince ni zan muku tambaya hamsin zan canka kowa ya rufe littafi ko na kira namban ku ban addu'ar ko na kira addu'ar ku ban nambar ta ni kuma zan ba ku dama ku mun guda ɗari insha Allah ta'ala zan ninka biyu kowa ya jarraba ni insha Allah ya more ko amma sai ku kun amince sai na muku hamsin sai ku mini ɗari duk wanda suka amince kuma su za su matso gaba in aka gama musu kuma sai su mini insha Allah <laughs> Allah shi samu wanye lafiya man kala wanda ya ce la ilaha illallah babu abin bautawa da gaskiya sai Allah wahdahu la sharika la Allah nan shi kadai ne bai da abokin tarayya lahul mulku mulki nasa ne wa lahul hamdu godiya da yabo nasa ne wa huwa ala kulli shay'in qadir akan komai da komai Allah din nan mai iko ne babu abun da yafi karfin sa mu ne akwai abun da yafi karfin mu amma Allah babu abun da yafi karfin sa subhanahu wataala in kai wannan kafa goma kamar ka'yanta ƴaƴan annabi Isma'il guda hudu ne wanda asali bayi ne kame da su yaya da Allah wani gara ba sa muke nema da wuce wannan kawai kafa goma yi la ilaha illallah wahadahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa lahul kulli kuma ita ce addu'ar da ake fara na arafa na khairin du'a du'a yau mai arafa da ana maimaita ta a wurare da dama kuma ambaton Allah ne mai muhimmanci ana yin kafa ɗaya ko goma ko ɗari da safiya ɗaya ko goma ko ɗari da yammaci sannan ya halatta kawai ka zauna kai ta la ilaha illallah wahdahu hula shari'a kala lahul mulku wa lahul hamdu ku ala kulli shay'in kadir la ilaha illallah wahdahu hula shari'a kala lahul mulku wa lahul hamdu ala shay'in kadir la ilaha illallah wahdahu hula shari'a kala lahul mulku wa lahul hamdu ala shay'in kadir mu rika fadan ambaton Allah a cikin nutsuwa bakin mu na fada zuciyar mu na bin ma'ana tana hakaitowa siffofi da sunayen Allah da ke cikin muna tabbatar masa la ilaha illallah kaga sunansa ne wahadahu shi kadai ne la sharika la bai da abokin tarayya mulki duka nasa ne godiya da yabo nasa ne akan komai da komai mai iko ne kana hakaito ma'anan idan kai wannan kafa goma kamar ka yanta ƴaƴan annabi Isma'il ne guda hudu wanda bayi ne kame da su ƴaƴa yanta bawa kowane iri mai imani ana samun lada ninkin baninki a ciki amma idan wannan ɗan ya zama na annabi ismail to ai darajar ta karu akan daraja me yasa daraja ta karu in mun duba karkashin hadisi din a cikin bukhari musamman sharhansa na fathul bari sharhan hadisi na 2545 ibnu hajar rahmatullahi alai haka cikin umdatul qari sharhan fathul eh, sahihul bukhari shi ma ya maimaita cewa me yasa aka ce daga cikin ya'yan isma'il min waladi isma'il aka keɓance da ismail suka ce dalili shi ne kiran 'ya'yan ismail yana cewa yan ladan naka fi ninka ordinary mumini da ba dan ismail ba Don na farko daga cikin mafi darajar mutane akwai larabawa zuriyar laraba daga ismail alaihi salam ne na biyu shi ismail ɗin ai annabi ne manzo ne in ka yanta ɗan annabi manzo ai daraja ce na uku shi annabi muhammad sallallahu daga cikin zuriyar annabi Ismail yake daraja ta hudu shi annabi Ismail dan annabi Ibrahim ne kaga kenan ai wannan zuriya ce mai asali ka isa ka ce ba ta da tushe a ce dan da ka ai yanta din nan babansa manzo ne annabi kuma dan annabi Ibrahim abul anbiya'i sannan daga zuriyar da annabi Muhammad ya fito khatamul anbiya'i wa imamul mursalina haba ai kai ka san ana mulki anan ai wannan zuriyar asalinta ya kai asali to sai aka ce sai ka yanta wani daga wannan kuma ka tuna fa annabi Isma'il daga cikin falalarsa akwai gina Ka'aba wa iz yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Isma'ilu rabbana taqabbal minna na antas samiul alim rabbana musulmai muslimaini laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tubu alaina innaka antat tawwabur rahim wallahi magana sai Kur'ani. bakar aya ta 127 128 Allah ya ce ka tuna lokacin da annabi Ibrahim yake daga foundation turaka na gina ka'aba da Ismailu da ɗansa Ismail suna addu'a rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim kuma rabbana waj'alna ne laka kuma wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan laka arina manasikana wa tubu alaina innaka anta tawwabur rahim mafhum tayyib da haka annabi isma'il annabi ne mai daraja shi yasa qur'ani ya kira sunansa kamar sau sau nawa yazo a qur'ani sau ɗaiɗai sau goma sha biyu Allah ya kira sunayensa ya zo a ƙur'ani sau sha biyu kuma a cikin ayoyi goma sha biyu don haka wannan ambaton Allah din mu rike shi la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir yana da matukar muhimmanci Allah shi sa mu wanye lafiya sai addu'a na 256 zikiri na 256 na'am wa qala sallallahu alaihi wasallam kalimatan khafifatan 'ala al-lisan thabitatan fil mizan حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وقال صلى الله عليه وسلم عليه وسلم كلمتان خفيفتان كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم Waƙala sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzon Allah tsira da aminci sabbata a gare shi yace kalimatani khafifatani alal lisan faqilatani fil mizan wa habibatani inda rahman subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim wato magana sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wannan fa shine jawami'ul kalim da Allah ya bashi ka duba da iya magana yace kalimatani kalmomi guda biyu wannan hadisi na farko riwaya ne na imamu abu huraira radiyallahu an hadisin ya cikin aljami as-sahih al-musnad al-mukhtasar min hadithi rasulillah sallallahu wasallam wa sunanihi wa ayyamihi al-ma'ruf bi sahih al-bukhari hadisi na 3462 manzon Allah tsira da aminci su tabbata gare shi yace kalimatani wasu kalmomi guda biyu a Hausa biyu jam'i ne shi haka ce kaman two houses ala a turanci biyu jam'i ne kaman ka ce two houses ko ka ce gidaje biyu a hausa ko bature sai ce two houses ba hauke ce gidaje biyu amma a larabci biyu ba jam'i ba ne ana ce masa musanna wato dual tasniya ne a ƙa'ida a larabci akwai mufradi singular sannan biyu sai a ce masa mai musanna jam'i yana fara daga uku ne a larabci amma a hausa da turanci da sauran yarurruka yawanci jam'i ya kan fara daga biyu ne amma a larabci biyu ba jam'i ba ne misali za ka ce a ra'aitu rajulan na ga mutum ɗaya kenan idan biyu ne za ka ce mai ra'aitu rajulayin in uku ne za ka ce mai ra'aitu salasata rijal tukuna daga nan zai zama jam'i so a ƙa'idar larabci biyu ba jam'i ba ne sunansa musanna shi ne abin da ake ce dual dual ba jam'i ba ne a larabci wannan iya daga cikin gagara ba dauda larabci wa sauran yarurruka shi yana da ka'idodi fiye da sauran yana da yalwan kalmomi fiye da sauran kuma yana baka dama ka sarrafa shi in ka iya fiye da kusan kowane yare a duniya shi yasa koyan larabci yana da muhimmanci kada musulmi zai taimaka ma ka fahimci qur'ani matuƙa da gaske zaka fahimta kuma zaka ji qur'anin da madarasa saboda akwai ayoyin ƙwar'ani don an fasara da kowane yare a duniya ne kawai dai an baka ne ka sha yadda ya sawwaka amma daɗinsu da ɗanɗanansu idan ka ji ƙwar'ani a balarabinsa ya fi ɗanɗano mafhum tsaye don haka kalimata ne kalmomi guda biyu Hafifata ne alal lisan suna da wato ba su da nauyi akan harshe masu sauƙi ne akan harshe akwai kalmomi da ke da nauyi a kan harshe akwai kalmomin da ba su da nauyi akan harshe kuma a kowane yare haka ne akwai kalmar da a wani yare an gaya maka maimaita ta ma aiki ne wata ma sai ya zama kalma ce in ka maimaita sai da canja ma'ana to a dukkan yare akwai kalma mai sauƙin fada akwai kalma mai wahalan fada kowane yare yana da shi to su waɗannan kalmomi guda biyun masu sauƙin fada ne bi ma'ana ba su da nauyi akan harshe in ji fiyayyen halitta sallallahu sallam sannan ni alal mizan idan za a auna maka aiki gobe kiyama suna da nauyi akan skeli lokacin da ake auna ayyukan alheri za ka gansu ba nauyi a harshe a duniya amma in ka zo filin kiyama in ka ga nauyinsu a kan skeli za ka ce allahu akbar yanzu duk wannan kalmomin sun da wannan nauyi akan skeli bi ma'ana za su burge ka dan suna me suna jan skeli mafhum tayyib asalin wannan shi da fa asalin jan kaya din kenan ba wai a duniya ba wani a duniya ya tara nerori sai ce ya ja me ah, asalin jan kayan anan ne don asalin jan kaya na hakika wallahi shine na lahira duk wani jan kaya a duniya dai ayi ne kawai amma na tabbas din shine na lahira to sakilata ne fil suna jan kaya a lahira wa habibata ne ilar rahaman shi kuma Allah mai rahama yana son su yana ƙaunarsu a ba jama'a kalmomin da aka ce Allah yana so in karke su ai har ka bar duniya da ce ba za ka rabu da su ba habibata ne ilar rahaman Allah yana son su suna da so yiwa a wurinsa su ne subhanallah wa bihamdihi kalma ta farko ta biyu subhanallahi al'azim kalmar farko subhanallah wa bihamdihi kalma ta biyu subhanallahi al'azim na farkon subhanallah wa bihamdihi tsarki ya tabbata ga Allah tare da yabo da gode masa don alhamdu yabo da godiya ne ba yabo ne kadai ba akwai godiya a ciki sai subhanallahi al'azim tsarki ya tabbata ga Allah mai girma waɗannan kalmomi guda biyu a cikin zikirai da muke yi kana zaune a gida ne kana tuka mota ne kana tuka mashin ne kana hutawa ne ka yawaita ambatansu in ka je lahira za ka ga asalin jan kaya subhanallah wa bihamdi subhanallah al'adim subhanallah wa bihamdi subhanallah al'adim subhanallah wa bihamdi subhanallah al'adim za ka ga asalin jan kaya a lahira subhanallah wa bihamdi subhanallahi alazim subhanallah wa bihamdi subhanallahi alazim subhanallah wa bihamdi subhanallahi alazim subhanallah wa bihamdi subhanallahi alazim kafa nawa babu iyaka sai inda ka ji ka gajiya kawai ka yi ta subhanallah wa bihamdi shine la yazalu lisanuka ratban bi dhikrillah kamar yadda yake cikin sunan na Tirmidhi rahmatullahi alai hadisi na 3375 ka dage ka yi ta yi za ka ga gara a lahira ambaton Allah yana daga cikin abin da ke sa su keli ya yi nauyi a lahira kuma idan kana yi yana kare ka daga sharrin shaidan tun a duniya na uku yana ba baka tsarkakakkiyar zuciya da taimakon Allah subhanahu ta'ala kuma ka iya kuma ka koya wa iyalinka mafhum tayyib haka da Allah mu rike wannan ambaton Allah mu koya wa iyalanmu subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim subhanallah wa bihamdihi subhanallahi alazim subhanallah wa bihamdihi subhanallahi alazim kalimatani khafifatani ala lisan thaqilatani fil mizan wa habibatani inda rahman kalmomi guda biyu masu sauki akan harshe masu nauyi a cikin mizani kuma guda biyu da Allah yake son su subhanallah wa bihamdihi subhanallahi alazim subhanallah wa bihamdihi

إلي مما طلعت عليه الشمس وقال صلى الله عليه وسلم وقال صلى الله عليه وسلم لأن أقول لأن أقول سبحان الله سبحان الله والحمد لله والحمد لله ولا إله إلا الله ولا إله إلا الله والله أكبر والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس وقال صلى الله عليه وآله وسلم من ذا الله تيرا دا أمينتي ستبتا قريش يتشي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس waɗannan kalmomi guda hudu da Allah mu ji ƙarfin hadisin nan mu ji ƙarfin wannan magana ɗin manzon Allah tsira da aminci su tabbata gare shi as-sadiqul masduq ya ce. li'an aqula nace Allah ya bani ikon nace subhanallah tsarki ya tabbata ga Allah walhamdulillah yabo da godiya sun tabbata ga Allah wala ilaha illallah ba abin bauta da gaskiya sai Allah wallahu akbar Allah mai girma ne a habbu ilayya wannan ya fi soyuwa gare ni mimma tala'at alaihi shams fiye da ka bani duk abun da ke duniya wanda rana ta fito a kansa ta shi Hadithi riwaya na Abu Huraira ne wata riwaya ta bin ibn Abi radiyallahu an kuma hadithi na 223 a cikin Sahih Muslim waɗannan kalmomi guda hudu Allah ya bashi ikon faɗansu ya fi a bashi duk wani abun da duniya ta fito ta ganshi rana ta fito ta ganshi gabanin ta fadi ko gida ne ko kamfani ne ko gona ne ko mota ne ko zinare ne ko kudi ne ko banki ne ya fi masa alkhairi ya faɗu Allah ya bashi ikon kalmomin nan wallahi ya fi abin da rana ta fito ta gani gobe kiyama kawai fa subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar kawai Allah ya baka ikon faɗan wannan in har ka faɗa don Allah aka karɓa aka rubuta maka a littafinka na ayyuka na alkhairi ya fi duk wani abin da za a baka na duniyan nan ko menene a duniyan nan ya fi shi shi yasa jama'a babu abin da ke da daɗi fa kaman ilimi na addini duk abin da za ka yi a duniya in dai akwai ilimin addini baya zama ɗaya da wanda bai da ilimin addini kuma ko me za ka yi a duniya in kana da iliminsa ya fi wanda bai da ilimi yanzu fa sharan wanki kai ya san shadda fa sai da ilimi ake yi ya ka shadda idan mutum bai iya ba zai iya zuwa yi ba ko shaddar al'ada ko sok away ne za a zo a kwashe sai da ilimi to idan ya shadda na bukatan ilimi menene a duniya za ka yi kana bawan Allah da ya halicce ka kuma ya ce ya halicce ka don ka bauta masa ne wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun a cikin zariyat aya ta 56 kuma ya ce ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun bana neman arziki a wurin su sai dai me kuma bana neman su ciyar da ni inna allaha huwar razzaqu dhul quwwatil matin aya ta 57 da 58 a cikin zariyat Allah shi ne mai azartawa abinda kawai Allah yake so shine ya halice wa bauta masa bautan nan kuma sai da ilimi za a yi shi yanzu a ce baka san wannan addu'a kadai ba subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar walil wallahu akbar don Allah bai asara ba annabi ya ce wannan kadai tafi duk abin da rana ta fito a kai duba yadda ido ya makance a neman duniya duk abin da ke duniyan nan wannan ya fi shi kuma dai ga mai imani ai maganar manzo Allah sallallahu babu kokonto akanta babu kokonto ko na sakan ɗaya akai a wurin Allah ka faɗi wannan subhanallah walhamdulillah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar yafi duk abin da ke duniyar nan a baka shi in har ka faɗa Allah ya karɓa to yafi abin da ke cikin duniya shi yasa jama'a mu damu da ilimin addini kuma yana da kyau mu kiyaye fa karatun addini ba wai fa sai na malami bane duk wanda kaga ya san addini ayoyin da ke qur'ani da suka sa ya san addinin su ma an wajibta ma ka san addinin babu wata aya ɗaya a duniya tazo zo ta ce ustaz jafar sai ya san ƙur'ani ko ya haddace kai bata wajabta maka ba babu ayar da ta ce ya san kaɗaituwar Allah wanda kai bata shafe ka ba duk umarnin Allah akan neman ilimin addini ya haɗa duk mutanen duniya ba wani mutum ɗaya bane so bambancin shine wanda ke kokarin sanin Allah da sanin addini shi ya bi umurnin Allah wanda kuma ya ki yi kunnan uwar me ko ka fada ba ni na fada ba kawai shine bambancin su shine wane ya bi umurnin Allah wane bai bi ba in ba haka ba ai hadisi ce mana ya yi talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin manzon Allah tsira da aminci sabar gare neman ilimi farilla ne wajibi ne tilas ne akan dukkan wani musulmi ga hadithin iya cikin sunan na ibnu majah hadisi na 224 kenan wajibi ne tilas ne akan kowane musulmi bai bambance ba dole ne sai ka sani babu wata aya ɗaya da ta ce wannan ustazun ya san addini kai ba ta gaya maka ba babu wadda ta ce isa kai ka sani kai ba ka sani ba bambancin kawai shine wani ya bi umarnin Allah wani ya ƙi bin umarnin Allah duk wanda ke neman ilimi irrespective of shekarunsa to ya bi umarnin Allah ne cewa za ka ga wasu dattawa a zamanin manzo Allah shekararsu 80 ko casa'in sai su zo makaranta koyon addini bai dame su ba akan harkar ilimi ba a girma ilimi kuma shine asalin gadon annabawa al-ulama warasatul anbiya wa annal anbiya lam yuwarrisu dinaran wala ma warrasa al-ilm faman akhadha bihi akhadha bi wafir waye rawaito hadisin nan shi ma na ibnu maja ne ai hadisi na a'a ikon yana bayan wancan ikon Allah wancan na 224 wannan 223 annabi yace wanda suka samu ilimi sune magada annabawa kuma annabawa ba sun bar gadon zinare da azurfa bane sun bar gadon ilimi ne annabi yace duk wanda ya kwashi ilimi a rayuwarsa to ya samu rabo mai tsoka a cikin gadon annabawa shi sa mu bambance ilimin addini da wanda ya zama malami da wanda bai zama ba kowa sai ya nemi ilimi sannan babu wata aya da ta wajabta wane ya zama aran ma kowa ne san tauhidi kowa ne san fikihu tace banda wane a duk umurnin ɗaya ne bambanci shine wane ya bi umurnin Allah wane bai bi umurnin Allah ba kuma duk abin da mutum zai a duniya in ya san addini yana kuma kwatanta aiki da addini wallahi yafi wanda bai san addinin ba ko menene a duniya inda akwai ilimin addini to yakan zama ribar kafa kuma sai ya nagarta wannan abin da mutum yake yi ko me kake a duniya ko kai injiniya ne ko kai likita ne ko kai accountant ne ko kai dan kasuwa ne ko kai sarki ne ko kai shugaba ne duk abin da kake da ilimin addini kuma kake kwatanta aiki da shi yafi wanda bai da wannan saboda me saboda addini babu abin da bai koya dan adam ba a duniya ya koya maka adalci ya koya maka riƙon amana ya koya maka tausayi ya koya maka sadar da zumunci ya koya maka sanin ya kamata ya koya duk wani abu na nagarta addini ya koya maka Hakuri ya koya maka tawakkali ya koya maka yaƙini ya koya maka kunya ya koya maka duk wani abin da za ka yi in ka san addini ko noma ne gonar mai ilimi tafi gonar jahili ko a noma ne da bambanci ko ba komai mai ilimi in ya fita a gidansa sai yi addu'a in ya fita a gida in ya kama hanya sai ya yi addu'a in ya ga hadiri za a fara ruwa sai ya yi addu'a duk abin da yake sai ya tuna Allah ya yi addu'a yana tafiya gona yana subhanallahi bihamdihi shi kuma ce yana tafiya gona yana waka kuma wakar da bata da addini da amfani kwata kwata ko menene da ilimi ya fi babu ilimi shi jahilci ko ruwa mutum da ya sha a gabanka inda yi da jahilci ne sai ka gane bai karatu ba zai kinkimo robar daga hannun da ya rike za ka gane akwai jahilci yadda zai kurɓa ruwa sai ka gane akwai jahilci kai ko bacci ne bacci mai ilimi ya fi baccin jahili bacci dai jama'a hatta fatsuguno da biyan bukata addini ya karantar yaya za ka shiga banɗaki mai za ka faɗa da wace kafa za ka shiga in za ka fita mai za ka fada da cika ba za ka fita in ruwa za ka sha an karantar da kai yaya za ka sha in abinci ne an karantar da kai bacci ma an koya maka ko juyi kai a cikin baccin ba ka farka ba akwai addu'ar da za ka yi in ka farka gari wa akwai addu'ar da za ka yi haba ai addini ya yi wallahi addini ya mai me yi. shi yasa duk ni'imomin da Allah ya a duniya babu ribar da Allah ya maka kamar ni'imar addini kuma dole mu amince da wannan babu wata ni'imar da Allah ya mana da ta kai ni'imar addini mafhum tayyib don haka waɗannan kalmomi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar guda hudu sun fi alkhairi gare ka fiye da duk abun da rana ta fito a ciki kamar yadda hadisi ya zo da shi a muslim subhanallah na farko subhanallah na faɗa sati da ya gabata sau nawa ta zo a ƙur'ani kai ustaz isa aramma na faɗa last week sau nawa ne sau nawa ta zo a ƙor'ani sati da gabata ban faɗa ba ne? na'am? a ba ita ne wannan adadin ba ko ban faɗa ba ne last week subhanallah ta zo sau arba'in da ɗaya da tasbihi da kuma kalman da aka yi ishtikakin tasbihi daga cikin tasbihi sun zo arba'in da ɗaya sai wanne kuma walhamdulillah godiya ga Allah kalmar alhamdu da kalmar da aka yi ishtikaki ya zo sau nawa ya zo sau ashirin da uku a ƙur'ani sai na uku wa la ilaha illallah la illallahu wannan ƙwaya biyu ne a ƙur'ani la ilaha illallahu illallah akwai la ilaha illa anta akwai la ilaha illa la ilaha illa huwa akwai la ilaha illallah in ka tara wannan su 37 ne a Qur'ani amma la ilaha illallah kwaya biyu ne fa'alam annahu la ilaha illallah واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم cikin suratul qital ko kuma suratul muhammad ba aya ta 19 sai ta biyu cikin suratul safat ko da yace me innahum kanu idza qila lahum la ilaha illa allah yastakbiruna aya ta 35 innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallahu to wadannan ne guda biyu amma an ka tara da la ilaha illa ana la ilaha illa huwa la ilaha illa anta la ilaha illa la duka ka hada sai ka samu guda talatin da bakwai. sai kuma wallahu akbar asalin kalmar Allahu akbar ta zo a hadisai da dama ba ta zo a wannan sigar a ƙur'ani ba amma an ka ɗauki haɗuwan kuma allahu ne da akbar a wuri ɗaya wurare guda uku ne a ƙur'ani na taɓa kiransu a baya ba sai na maimaita ba mafhum a ahabbu ilayya wannan ya fi soyuwa gare min mata tala'at alaihi shams fiye da abin da dukkan wani abu da rana ta fito a kansa muna roƙon Allah ta'ala ya ba mu ikon fahimtar ni'imar da ya mana ta addini ta fi kowace ni'ima a duniya Allah ta'ala shi samu wanye lafiya Allah ta'ala ya ƙara mana ilimi mai amfani

وقيلا وقال صلى الله عليه وسلم عليه وسلم أيعجز أحدكم يعجز أحدكم أن يكسب كل يوم يكسب كل يوم ألف حسنة ألف حسنة فسأله سائل فسأله سائل من جلسائي من جلسائي كيف يكسب أحدنا ألف حسنة ألف حسنة قال يسبح مئة تسبيحة فيكتب له ألف حسنة أو يحط عنه ألف خطيئة وقال صلى الله عليه وآله وسلم من ذن الله تيرا دا أمين تثبت أغريش يتشي أيأجز أحدكم لينكو زي قجيا ay yaksiba kulla yaumin ya rika samu a kowane rana alfa hasana lada guda dubu fasa'alahu sa'ilun min julasa'ihi sai mai tambaya ya tambaye shi daga cikin abokanan zamansa kaifa yaksibu ahaduna alfa hasana ta yaya za a ɗaya daga cikinmu ya samu lada dubu kale ya ce yusabbihu mi'a tasbihatin ta inda ya tasbihi guda ɗari in yayi tasbihi guda ɗari fa yuktabu lahu alfa hasana za a rubuta masa lada dubu aw yuhattu anhu alfu khati'a ko kuma a kankare mar kurakure guda dubu wannan hadisi ya zo a cikin sahihu muslim riwayar sa'ad ibn abi waqqas radiyallahu anhu sahihu muslim hadisi da 2698 cewa ɗayan ku zai gagara ya aikata ayyukan alkhairi guda dubu ya samu lada dubu a cikin sauki babu wahala kuma ba sai ya kashe ko kwabo ba kasan mutanenmu ana son bulus man raka bati suddan <laughs> fa huwa madha aw madha fa huwa jahilun aw <laughs> kuka kada sade yanzu ka ni dai ban karasa ba shin ku zai gajiya ya samu lada dubu fasa alahu sa'ilin min jila sa'ihi sai mai tambaya daga cikin abokanan zama ya tambaya kaifa ya sibu a haduna alfa hasana ta yaya za a yi mutum ya samu lada dubu a bulus a cikin araha a banza a bati ƙala ya ce yusabbihu mi'ata tasbihatin shi ne mutum ya yi tasbihi guda ɗari a laracin an ce mi'a to na gaban duk da mi'a plural ne ko amma ba za a ce tasbihat ba sai a ce tasbihatin shi ake kira da mai al'adat akwai bambanci daga uku zuwa nawa eh? <laughs> zuwa hudu biyar shida bakwai takwas tara zuwa nawa goma daga nan sai ya kare ko za ka yi mufuradi abinda za ka kira sai ka kira shi da jam'i misali kamar ka ce ra'aitu salasata masajid ra'aitu ashara masajid in ya kai ashirin sai ka ce ra'aitu ishirina masjidan ne ba zai zama masajid ba kamar in ni ra'aitu ahada ashara kaukaban ne ai ba a ce kawakin ba lahu tis'un wa tis'una na aja kaga duka mufradi ne to daga nan har 99 zaka kawo shi a mufradi ne mansubi daga ya kai 100 kuma zai zama mufradi majruri shine kaga mi'at tasbihatin ishtaraitu mi'ata kitabin zai zama amma ishtaraitu 20 kutuban a kitaban afwan 20 kitaban ishtaraitu sab'ata me zai zama kutub <laughs> shine al'adat larabci yana da abin sha'awa matuƙa da gaske adadi yana da gaske inda yake bambance wanda ya karanta larabci da wanda bai karanta ba in dai ba wai koya kai gaban malamai ba kawai kaji ne ka koya zai wahala ka zo ka kiyaye adadi ka wuce zai wahala ka sugo kana magana ka zo kan al'adat yi ta sa wasalin kowanne ka wuce kuma ka gane ina mufradi yake ina jam'i yake yana da matukar me matukar wahala falabitha fihim alfa kaga sanatin aka ce dubu nan ma kaga mufradi ne majruri kaga an ce dubu kuma sai aka kira sanatin ba a ce sanawat ba <laughs> to nan sai aka ce mi'ata tasbihatin saboda mi'a ne amma inda ya zama yusabbihu tis'a wa tis'ina fa sai zama me tasbihatan haka zai koma sai zama mufradi kuma mansubi mafhum tayyib <laughs> don haka mutum idan ya yi tasbihi ɗari za a ba shi lada dubu fayuk tabu lahu alfu hasana ka ganin sai aka ce fayuk tabu lahu nan ma na hau ne ka ga yuk tabu ai fi'ili ne mu zari'i amma kuma mabniyun lil jihun ne inda an ce fayak tabu ne sai ya zama me fayak tubu lahu sai zama alfa hasanatin ya zama mabniyul lil ma'ruf amma dan da aka ce fayuktabu ya zama fi'ili ne mudari'i mabniyul lil majhul don haka naibul fa'ilin sai zama mai rufu'a ne sai zama fayuktabu lahu alfu ba za a ce alfa ba auren fayuktabu lahu alfu hasanatin za a rubuta masa lada dubu me dalili yayi tasbihi ɗari an bashi lada dubu kowane tasbihi ɗaya lada goma man ja'a bil hasana falahu ashiru amsaliha wa man jaa bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha wa hum la yuzlamuna cikin suratul anfal aya ta 160 zai zama kenan ko suratul an'am aya ta 160 aya ta 160 haka ne kaga man jaa bil hasana wanda yazo da abu mai kyau falahu iyada sai aka ce ashara amsaliha kaga inda an ce 20 ne zai zama mai sai zama mai a abanda amsal kuma misalan yawwa misalan amma tun da aka ce ashara to anan sai zama ashara amsaliha zai zama jam'i ne majruri kuma kaga jam'u taksir ne mafhum da aka za a rubuta masa lada dubu saboda duk tasbihi ɗaya lada goma au yi anhu alfu khati'a ko kuma za a kankare mar kurakure guda dubu wannan kusan ɗaya ne da a baka lada dubu da a kankare ma kuskure dubu kusan ɗaya ne saboda shi shiga aljanna bayan an samu tauhidin ka zanzab abin da ake yi shine idan aikin alkhairi ya jirin jayi kurakure to shi ke kai mutum aljanna ya zama daidai ɗinka yarin jayi ba daidai ɗinkan ba mai shiga aljanna ba wai Allah ce wanda baya kuskure ba a kowa yana yi Allah bai ce ce wanda aikinsa na alkhairi ya rinjayi kurakuransa ba wai sai ka ci 100% a aiki kake shiga aljanna ba ana duba ina ya rinjayi ina musamman an same ka da ta Allah to idan na kwarai ya rinjayi na kuskure to insha Allah ta'ala zaka shiga aljanna shi sa karka dauka cewa wai wanda ya kuskure ba zai shiga aljanna ba faman da turja sajayahu kulluha kafal mar'i nubulan an tu'adda ma'ayibuhu duk dan adam da zaka irga kuskuren ta 1 2 3 4 5 6 7 bai cire shi a cikin mutanen kirki matukar ba a samu cikin akwai almubiqat ba akwai manya-manyan mubiqat da ke halakar da mutum kamar haƙƙin iyaye a ce mutum ya ci amanar iyayensa wannan almubiqat ne ko a ce mutum ya raba uwa da 'ya'yanta yana cikin abubuwan da ke halakar da mutum ko yin sihiri yana cikin abubuwan da ke halakar da mutum ko kuma guduwa a filin daga yana halakar da mutum to akwai abubuwan da suke almubikar ko kuma a ce alkaba'ir to alkaba'ir yana da kyau a nisance su in aka nisance su insha Allah ta'ala za a yi me za a yi nasara Allah ta'ala ya ba mu ikon nisantan kaba'irai a ko'ina muke don haka fayuk fayuktabu lahu alfu hasanatin aw an anhu alfu khati'atin a lokacin da fiyayyen halitta ya karantar da wannan hadisi don wanda ya tambaye shi din balarabin kauye ne da ya manzan Allah ya fada sai ce to na rike su manzon Allah zan je na yi ta yin tasbihi sai manzon Allah ke cewa ya mala'a yadayhi min alkhair wannan bawan Allah da ya tashi ya cika hannayensa da alheri ya damki alheri ya gudu duk wanda ya rike tasbihi yana yin ɗari insha Allah ta'ala ya cika hannunsa da alheri Allah ta'ala ya ba mu ikon cika hannayenmu da alkhairi sai kuma zikiri na 259 a hisnul muslim na'am subhanallahi alazim wa bihamdihi wa jannah من قال سبحان الله العظيم وبحمده وبحمده له نخلة في الجنة له نخلة في الجنة man ƙala wanda ya ce subhanallahil al'azim sarki ya tabbata ga Allah wa bihamdihi tare da yabo da gode masa ghurisat lahu za a shuka masa nakhlatun bishiyar dibino fil janna a cikin aljanna daga ka ce yanzu aran ma ya ce subhanallahi alazim bisa ga zaton da muke manna alheri insha Allah take yanzu da ya fada an shuka masa bishiyar dibino a aljanna don bishiyar dibino a hadisai da dama manzon Allah ya ce tace bishiyar da ke kama da mumini in dai kana so ka ga bishiya mai kama da mumini to ita ce bishiyar dibino kana faɗanta za a gina maka bi ma'ana abin da ake nufi za a ne. za a ci gaba da gina maka gidan aljanna ake nufi duk aikin da za ka yi a ce za a gisa maka za aljanna shine gidanka na aljanna za a ci gaba da ƙayata maka shi don hadisi ya tabbatar da asalin talakan aljanna wanda ya fi kowa talauci yan alaro na aljanna ana ba shi kamar duniya goma ne duniyan nan kaman goma ta za a da mutum to shefi kowa talauci aljanna Shi ne asalin fakiran aljanna wanda ana magana aljanna akwai lil innama sadaqatu lil fuqara'i wal masakin aya ta 60 a tauba ko in akwai wani aljanna wai fuqara wal masakin to wannan su ne shine shugaban su ba to yanzu da Allah jama'a ko kaman Abuja goma aka baka za ka yi da ita eh, mu da muka zo daga ƙauye ai ko kaman abuja ka ba mu ai ta yi girma ma amma aljanna abun baya over in an baka kaman wannan zaka ji dadi zaka more don ita aljanna ba ta da wata alaka da duniya an kaji suna gida aljanna sunan ne kawai ke tarayya da gidan duniya amma sai ka je aljanna sai gane duk gogewan builders dinmu da architects dinmu kan an je lahira zaka ka rena musu saboda wancan asalin ginin mala'iku ne sai ka gane ashe a duniya ma dai barazana aka yi ta mana hmm. kuma an kaje aljanna ba bacin rai babu cefane ba biyan school fees babu rashin lafiya babu kace na ce tsakanin iyalai babu gutsiri tsomi babu gulma ba munafurci saboda duk wani abu na gilli an cire a zakata ba duk aljanna ba wani mai gaba da kai ko mai hasada da kai ko mai kake so kai ta yi in kana so ka dauki littafi kai ta rubuta da zaka more aljanna in baka fara ba mu mun yi nisa <laughs> mun yi nisa an alji aljanna abubuwan da muke so mu ustaz ka fara rubutawa gaji shi yadda gaji gardi wai shi ya fara ba to gaban baka ka kwafa, <laughs> ai ai asalin lifestyle sai an je aljanna shine asalin lifestyle din da zaka yi rayuwa ta haƙiƙa a nan kan ai shari'a tana nan ta yi ta baibaye za a yi kaza kada a yi kaza iya da kyau kaza ba amma an kaje can komai halal ne <laughs> komai a aljanna menene <laughs> halal ne babu wani umarni da wai ka yi kaza ko ka bar kaza ko kuma tashi da asuba a yi alwala a yi sallah <laughs> duk wannan babu ba wani zuwa umra ko aikin haji da za ka je ka yi kwanan mina ko kwanan arfa ko kwanan muzdalifa duk waɗannan abubuwan duka babu so babu zuwa cefa ne babu zuwa ofis da sai kafi da ko zuwa kasuwar ƙauye babu zuwa china a sayo kaya <laughs> duka wannan babu ba wani matsalan wai wani oganka ya sa ka a gaba a wurin aiki duwar kai ma ogan kanka ne <laughs> a baka kuma mata horul eni. kuma iyalanka na duniya sun shiga aljanna su ne iyayen gidan waɗancan din su ne za su ɗora kafa ɗaya kan ɗaya su yi mulki <laughs> Allah ka kai mu aljanna mu ji daɗi Allah ka kai mu aljanna mu ji daɗi Allah ka kai mu aljanna mu ji daɗi Allah Allah ka kai mu ya Allah Allah ka sa mu aljanna Allah ka ba mu aljannan firdausi Allah ka hada mu aljannan firdausi da iyayenmu da malamanmu da zuriyarmu Allah ka sa mu ɗan aljanna ne annabi yace wanda yace subhanallahi alazim tsarki ya tabbata ga Allah mai girma ana shuka masa bishiyar dibino a aljanna bi ma'ana ana kawata masa gidansa na aljanna hadithin yana cikin tirmizi amma ka duba ta hakikin sahihul jami na sheikh muhammad nasir rahmatullahi alai a volume na biyar hadithi na 531 ya tabbatar da cewa hadithi ne mai kyawu za mu tashi a kan addu'a ta 260 insha Allah ta'ala a darasi na 260 in Allah ta'ala ya kai kwanan mu سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الله كأمسى من أدو إمه الله كجغن يا دمال ممو الله ككرب ديدي دمو كرا كرمو الله كيافي منا Allah ka haɗa fuskokinmu da iyayenmu da malamanmu a gidan aljanna Allah ka hada fuskokinmu da iyayenmu da malamanmu a gidan aljanna Allah ka haɗa fuskokinmu da zuriyarmu a gidan aljanna Allah ka haɗa fuskokinmu da ƴan uwanmu da masoyanmu a gidan aljanna ya hayyu ya qayyum ya dhal jalali wal ikram la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh zalimin اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أن لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد